بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qui sont rangés en rang, فالزاجرات زجرا par ceux qui poussent les nuages avec force, فالتاليات ذكرا par ceux qui récitent en rappel إن إلهكم لواحد Votre Dieu est en vérité unique, رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, et Seigneur des levants. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles, وحفظا من كل شيطان مارد afin de le protéger contre tout diable rebelle. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, les anges, car ils seront harcelés de tous côtés, دحورا ولهم عذاب واصب et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel.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 وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين Et ils diront, Malheur à nous, c'est le jour de la rétribution. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون C'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient, من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise. وقفوهم انهم مسؤولون Et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. ما لكم لا تناصرون Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement بل هم اليوم مستسلمون Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين Ils diront, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين C'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne vouliez pas croire. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. فأغويناكم إنا كنا غاوين Nous vous avons induit en erreur car en vérité nous étions égarés nous-mêmes. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون Ce jour-là donc ils seront tous associés dans le châtiment.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 إنكم لذائق العذاب الأليم Vous allez certes goûter au châtiment douloureux. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون Et vous ne serez rétribué que selon ce que vous œuvriez. إلا عباد الله المخلصين sauf les serviteurs élus d'Allah. أولئك لهم رزق معلوم Ceux-là auront une rétribution bien connue. فواكه وهم مكرمون Des fruits, et ils seront honorés في جنات النعيم dans les jardins du délice, على سرر متقابلين sur des lits face à face. يطاف عليهم بكأس من معين On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source, بيضاء لذة للشاربين blanche, savoureuse à boire.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 قال قائل منهم إني كان لي قرين L'un d'eux dira J'avais un compagnon يقول أئنك لمن المصدقين qui disait Es-tu vraiment de ceux qui croient أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes قال هل أنتم مطلعون Il dira Est-ce que vous voudriez regarder d'en haut فاطلع فرآه في سواء الجحيم Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise.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 لمثل هذا فليعمل العاملون C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zakoum إنا جعلناها فتنة للظالمين Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم Puis leur retour sera vers la fournaise. إنهم ألفوا آباءهم ضالين C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement. فهم على آثارهم يهرعون Et les voilà courant sur leurs traces. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés.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 إنا كذلك نجزي المحسنين Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. إنه من عبادنا المؤمنين Il était certain de nos serviteurs croyants. ثم أغرقنا الآخرين Ensuite, nous noyâmes les autres. وإن من شيعته لإبراهيم Du nombre de ces coreligionnaires, certes fut Abraham, إذ جاء ربه بقلب سليم quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون quand il dit à son père et à son peuple, Qu'est-ce que vous adorez أئفكا آلهة دون الله تريدون Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah فما ظنكم برب العالمين Que pensez-vous du Seigneur de l'univers فنظر نظرة في النجوم Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles, فقال إني سقيم et dit Je suis malade. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit Ne mangez-vous pas Qu'avez-vous à ne pas parler فراغ عليهم ضربا باليمين Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite.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 Et nous leur apportâmes le livre explicite. Et les guidâmes vers le droit chemin et nous perpétuâmes leur renom dans la postérité. Salamun ala Mousa wa Haroun. Paix sur Moïse et Aaron. Inna kadhalika najzi muhsinin. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants.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 وأنبتنا عليه شجرة من يقطين Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge, وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers cent mille hommes ou plus. فآمنوا فمتعناهم إلى حين Ils crurent, et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps.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 وإن كانوا ليقولون Même s'ils disaient لو أن عندنا ذكرا من الأولين Si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, لكنا عباد الله المخلصين Nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. فكفروا به فسوف يعلمون Ils y ont mécru et ils seront bientôt.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 Quoi Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. وتول عنهم حتى حين Et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps. وأبصر فسوف يبصرون et observe, ils verront bientôt. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et paix sur les messagers. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers.